Yep. Psycho C. It's ugly baby. Shiva. Industry Ready Production. Guess who's back with a brand new track? Make your purchase now. Oh, see, they don't wanna meet. Huwag ka nang sumama. Sinisigurado kung ikay mapapahama. Tapos ng gabi na to'y madadala ka Basta may alak, may balak Pag may alak, may balak Psycho! Teka mo na miss, huwag ka na sumama Inuman mo damag, naabot hanggang umaga Daip ang gayo, mga tama sa kanila Kaya please lang, mag-isip-isip ka muna Kasi may alak, may balak Pakisilabasan mga manya Kasi baka mamaya di mo matanggap Pag nalang hapang halimuyak ah, oh. Nagutaguan, kabilugan ng buwan Nagatagayan, kalibugan lang yan Kung sumama ka, may kalalagyan Masasira lang ang kinabukasan Pag binabayan at pinabayaan Ang dahilan lang, nakipagtagayan Nakipaglandian sa kainuman Ang kinahantungan, nakipagalmutan ina, grabe talaga Lalo na kapag nalasing ka na Mga hawak ay di mo madama Tapos mamaya nakahiga ka na Isang gabing di di malilimutan Isang gabing ikaw ang pulutan Kaya please lang magpagpilitan Maniwala ka sa kasabihang Ito muna hey. Huwag kung ikay mapapahama Basta may alak, may balak hey. Pag may alak, may balak May balak Ikaw muna miss hey. Huwag ka nang sumama ng gabi na to'y madadala ka Miswag ka sa kanilang maniwala Kung ano-ano ang iniisip niyan Baka mamaya abutin ka na ng umaga Pagkatapos ng gabi ay pagpawisan ka Nadungisan ka, obligado talaga Na magpunas ka ng pawis pero ingat ka Yung mga mata nila nangangain na Kasi may alak, may balak Siguradong ikay mapapahamak na nga ang pinapangit sa anak Mga bagay na alam mong tatarap Alam mo na yan lang, ganyan talaga sila Simpleng gawain na ginagawa nila Baliktaran nakakarap, pintuan nakasara Ito ang masasabi, ang bangis mo talaga Grabe ka, grabe ka, hindi ba napakasarap pakinggan? Ano ba ang nilagay nyo, bakit nalasing yan? Matik na, alam na, ito na ang kinalabasan lang yang yan Kaya lubusin mo na, sagarin mo na Dahil napakasarap niyan boy Ngayon na ang simula sa matagal mong hakbang Para pagpawisan ka naman ah. Tapos ng gabi na to'y madadala ka Basta may alak, may balak Pag may alak, may balak Teka lang miss, ayoko magpipis sa'yo ng payo Kaya magingat ka sana please Lalo na kapag ikaw ay dayo Malamang ay e MP yan with pambalaw ng red Horse pulutang wanto sawa chicha kahit anong flavor You're, you're the main flower Sa mga bubuyo Mas puno na yan ng lukot Kaya makinig ka sa amin at matulog ng maaga Kung ayaw mo pagkaberhen mo ay mapaaga Kaya pag may alak ay may balak Huwag kang sasama kinabukas Ang pagdilat, pagulat, kabra mo ay wala na Kaya mo na miss magpadala ka Basta may alak, may balak Pag may alak, may balak Huwag ka nang sumama dyan, dito ka na lang May ano mo, alas 12 pa lang oh Eh, papabili talaga ako ng alak para Bibili pa kami, tara na Aga-aga pa eh Kaya ka nang kasip mo eh, tara na Oras pa lang Anong oras pa lang? Alas 12 pa lang? Ano oras pa lang eh? Sige na, sige na, tara na Sige ang gabi ah. na to'y madadala. Asing ka na. Tara na dito. Dalian mo na. Royalty music.